¿Y si se termina la noche? ¿Y se hace de día? Con los ojos colorados y tomando una fría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poderte tener? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder estar contigo otra vez? Si hay que saltar un muro lo salto, hay que escalar una montaña la escalo. Hay que caminar en la calle yo camino. Estar con vos es mi destino, si hay que saltar un muro lo salto. Hay que escalar una montaña lo escalo. Hay que caminar en la calle yo camino, solo para que tú estés conmigo. Salgo pa' la calle con equipo deportivo y quemando de una pipa pa' olvidarme los motivos de que tú ya hace tiempo no me quieres ver. Porque de noche me gusta joder Si yo no te tengo cerca mi alma se desparrama Juro que despierto triste si no está por la mañana Si tú no me llamas, si tú no me amas No encuentro la forma que vuelvas a mi cama Y robaste mi corazón Y lo prendiste fuego Lo tomaste como un juego Y aquí estoy yo de nuevo love, international love, international love. Ah. Ay, ay, International love, international love, international love. Ah. Amor no es mucho, amor no es poco. Apaguemos la luz, baja los focos. Amor no es mucho, amor no es poco. Subí la palmera y bájame los cocos. Amor no es mucho, amor no es poco cabeza yo te enfoco, amor. Sí, sí, amor, eh, eh, eh, eh, Si se termina la noche y se hace de día, yo quiero seguir estando en tu compañía. Bien nada Hace rato cargo las ganas, te quiero ver. Por la noche no sé bien qué pueda suceder. No me importa otra cosa que no sea tu querer estemos me hace bien. Todo lo que daría porque vuelva mi vida. No se me olvida lo que me decía, yo ando en la mía, quemando en la esquina. Y si se termina la noche, y se hace de día, con los ojos colorados y tomando una fría, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez. Sí, sí, sí, sí. Cumbia 420 palos negros. Fidel Nadal. Elegante que lo que. Que lo va, que lo va. Fidel Nadal. Eh, Tete Bilardo. Hop para el mundo. misterio Music.